А сега ќе завршам темата што пред две недели ја прекинавме на половина. Чудесното оздравување на јудејскиот цар Езекија, зашто ни зборува втората книга на царевите, 20 глава. Значи, кога Езекија со солзи и со голема доза на само сожалување побарал Господ да ја смени својата одлука, својот план и да му го продолжи животот, бил вослишен. Денес ќе научиме зашто бил вослишен. И малку ќе се позанимаваме со тоа дали тоа значи дека и ние денес кога искрено и со вера бараме Господ да интервенира, дури и ако е тоа различно од неговиот план, од неговата волја. Дека секогаш ќе, ќе може да сметаме да бидеме вослишени. Пророкот му доаѓа на царот и му вели, среди го својот дом. Значи, среди се што е потребно, да се случи после твојата смрт, затоа што ти ќе умреш. Од оваа болест нема да оздравиш. Зошто царот, кој што бил верен цар, еден од редко верните цареви на Јудеја во тоа време, примил една ваква морбидна порака. Се од Господ, кој што воскреснува мртви, што тоа веќе го докажал преку делата на пророкот Елисеј и Илија предходно, и што исцелил, не знам, божечки генерал и еден куп други ситуации од Стариот Завет. Сега доаѓа и на еден верен јудејски цар, кој што, како што вели самата Библија, не бил толку верен ниту еден јудејски цар, после Давида, како што беше верен на Господа царот Езекија. На еден верен цар му вели, ти нема да оздравиш од оваа болест. Оваа болест е смртоносна и ќе умреш. Интересно е, ако болеста била толку опасна, а ние прочитавме дека се работило за некој чир во првиот дел од 20 глава, тогаш како било толку лесно да се исцели со облоги од смокви, како што Исаија рекол да се направи. Се работи се разбира за господовата сила, но се поставува прашање каква улога имаат смоквите во се тоа а нека ово остане како прашање за размислување. Дали смоквите имаат некаква исцелителна мок? И зашто би биле добри смоквите кога се работи за болест, конкретно за чир? Би било интересно да истражиме дали тоа има некаква врска денес. Дали денес би лекувале таква болест со смокви? како што Исаија направил или постапил со царот Езекија. Но ние ќе продолжиме понатаму, значи застанавме во некаде 10 и 11 стих од 20 глава, кога царот побарал знак, што изгледа многу невообичаено. Исаја уште не бил излезен од дворот на палатата. Господ го праќа назад со порака ги видов твоите солзи, ги слушнав твоите зборови, твојата молба и решив да те оздравам, да додадам дури 15 години на твојот живот. Зрем не е доволно? Истиот пророк кој што предходно дошол да навести смрт, зарем не е доволно, особено кога ги спомена солзите и сите детали околу приватната молитва на царот. Зарем тоа не е доволно? Зошто царот згора на тоа бара знак? Царот Езекија не бил првиот кој што побарал знак од Господа за нешто, што самиот Господ рекол дека ќе се случи. Се ако завртиме во целиот овој настан, исто така опишен, рековме и во втората книга на Дневникот, но опишен и во книгата на пророкот Исаија 38 глава, иеко тук не се дадени сите детали во тие книги, но Интересно е што ако завртите во Исаија седмата глава, многу позната глава од Исаија, која што озборува за доаѓањето на Спасителот, кој што ќе биде зачнат во утроба на девица. Во таа глава, тоа пророќство за таквото зачнување надприродно му било дадено како знак на еден предходен јудејски цар, кој што исто така не верувал на господовите зборови. На царот Ахаз, Езекија побрал знак. Може би ова било некоја пракса, некоја традиција во тоа време. Не знам денес дали можеме да најдеме нешто слично во нашето поднеби. Не имаме традиција на фарбани јајца, имаме... Што други имаме традиција тука? Може би било традиција во тоа време да се бара знак од Господа. Евреите бараат знак, ќе рече апостол Павле многу векови подоцна, а грците бараат што? Грците бараат мудрост, вели. Со други зборови, памет, продавање, филозофирање, млатење празна слама. Но, за нас христијаните вели, апостол Павле, Исус Христос е од Господа и премудрост, и сила, значи, било каков можен знак, и спасение, и се ништо друго не ни е потребно. Ако тој владе и управува со нашиот живот. Кога самиот Христос бил на земјата, евреите често барале знак. Каков знак ќе покажеш, вели? Или кој е знакот Кој ти дал ваква сила, власт, кој е знакот? Имаш ли некој знак од Господа? Тоа било некоја вообичаена пракса во еврејското општество, во еврејскиот менталитет. Како да се господовите чуда играчка на лотарија или некој автомат кај што кој ќе фрлите паричка и ќе се случи чудо, како да е тоа нешто толку вообичаено, толку често се случувало, што едноставно побарате некој знак, побарате да се случи некое чудо, за да тој некој, што доаѓа во Господово име, ги докаже своите квалификации. Тоа чудото, тоа знакот, било некој вид полномошно. Евреите така размислувале. Затоа апостол Павле вели дека тие бараат знак додека грците бараат мудрост. Грци сака, би сакале да вијат, да сте пошле, например, во стариот век и да ги посетите тогашните атињани, кои што апостол Павле ги посетил, тие би сакале да ви го измерат паметот, колку сте вие начитани, колку сте образовани, колку знаете, умеете ли да филозофирате, Ако не сте од сето тоа, ако не го задоволувате нивниот стандард, со презир ке ве отфрлат. И денес има такви луѓе, нели? Интересно е, не одам на примив едно писмо од една сестра во врска со незиниот син. Кутата бара помош затоа што тој се смета себе си за толку паметен, толку начитан, толку образован, ги проучил сите филозофии, сите религии и сите други ги вика со се мене самата не смета за глупи овци. И не сака да комуницира со никого. Испод чест му е да комуницира со било кого. Интересно е што дури напиша дека кога му било предложено од нејзина страна да, да стапи во контакт со некој проповедник, со некој теолог, нив пак не ги сакам затоа што тие намерно манипулираат со верниците и така натаму. И затоа што никога не комуницира. И не сака да комуницира. Сериозен проблем. Евреите исто така се пумпале со ваква гордост, но не толку врз база на знаење, туку тие се фалеле со господовите знаци. Тие се фалеле со чудата. Тие се фалеле со својата историја. Било често во вообичаена пракса да се бара знак. И Езекија бара знак од самиот Господ, како и другите на други после него. Господ да докаже со знак дека е тоа така, како што тој рекол, дека ќе биде. Интересно е што Господ тоа го прави, му удоволува на Езекија и му дава знак. Кој беше знакот, се секјаваме. Езекија бил толку нескромен, што не барал на предложениот избор сенката од часовникот да отиде 10 степени напред. Значи, одеднаш да стане 10 часа подоцна, да речеме. Како сега да речеме, одеднаш да се раздени недела наутро. Да ја прескокнеме целата престојна ноки. Не, Езекија не го правил тоа. Рекол, такво нешто е лесно, рекол. Колку е тоа лесно, да ја прашаме НАСА и сите астрономи во светот, дали тоа можат да го направат? Дали е тоа лесно? Се разбира, тоа е невозможно за луѓето, но Езекија се однесол како да е тоа лесно, Па побрал, поголемото чудо го побрал, што е интересно, како знак. Да се врати сенката 10 степени назад. Со други зборови, не недела бајле, току сега одеднаш, сега одеднаш, да што? Да биде повторно она сабота наутро на нашето утренско богослужение. Такво враќање на времето побрал Езекија. И што се случило? 11 стих вели, повика пророкот Исаја кон Господ и тој ја врати сенката назад 10 степени според Ахазовите степени, значи часовникот на предходниот цар Ахаз, по кој што се спушташе сонцето. 10 степени назад се вратил денот. Што мисле, дали тоа останало незабележено во светот? тогашната наука, тогашната астрономија која што била најразвиена каде? Во кое место? Во Вавилон. Вавилон бил центар на астрономијата и се разбира на астрологијата. Вавилонските мудреци, ждреци, швештеници, астрономи биле најголемите стручњаци од оваа област. Ако нешто се случало на небесниот свод, некој астрономски феномен, особено нешто вака невообичаено и ненормално, тоа сигурно ќе било забележано. Што ни кажува понатаму библискиот текст? Дали навистина и било забележано? Во тоа време, 12 стих вели, Вавилонскиот цар Меродах Баладан син на Баладан од Вавилон, му испрати писмо и подароци на Езекија, зашто беше чул дека Езекија бил болен. И сега внимавајте како библискиот текст не ни кажува многу што се случило. Едноставно, од овие зборови ке сватиме дека Вавилонскиот цар испратил подароци и писмо на Езекија, затоа што овој бил болен, И сега би предпоставиле дека во писмото стоело некој вид некој вид посакување царот да оздрави затоа што веднаш потоа 13 стих зборува како Езекија откако ги слушна пратениците им ги покажа резниците свои, среброто и златото сите мириси, скапоцени масла, целиот свој склад со оружје, се што се ногеше во резниците негови и не остана ништо што не им го покажа Езекија во домот свој и во целото свое владение. Едноставно, тука не се кажува многу што на вистина се случило. Ако го прочитате целиот овој настан во книгата Пророци и Цареви, Таму ќе видите што се случило подетално во врска со овој настан. Имено, таму се вели дека вавилонските астрономи ја забележале оваа необична појава. Вракењето на Сонцето 10 степени назад. И дури научиле Која била причината на овој сензационален феномен? Научиле дека сето тоа го направил Господ заради оздравување на јудејскиот цар. Значи, Израелскиот Бог го направил тоа како знак за да оздрави јудејскиот цар. Таква порака, так, таков извештај добил Вавилонскиот цар од своите долушници. И во писмото кое што го испратил се кажува што стои таму во книгата на Вајд пророци и цареви. Замислите, Вавилонскиот цар во писмото пишува дека му испраќа честитки на јудејскиот цар Езекија за неговото оздравување. Честитки за еден ваков сензационален настан. И ги испратил се разбира сите овие своји амбасадори, за да се распрашаат за деталите на овој настан и да дознат нешто повеќе за израелскиот Бог, за оне кој што може да направи вакви чуда. Тоа било на вистина феноменално. Меѓутоа, Езекија не постапил мудро. Иако добил прилика да им сведочи на овие незнабошци, кои што биле многу учени луѓе, се разбира, за тоа време, сепак, наместо да го прослави Господа и наместо да ја искористи приликата за која што ни е кажано дека во колку го направил тоа, замислите, целото Вавилонско царство, сите, целиот халдески народ ќе се обрател и ќе станал, ќе го напуштал паганството. И сите ќе почнале да му служат на израелскиот Бог. Каква славна прилика пропуштил јудејскиот цар за да се обрати цел еден незнабожечки народ. Се уште не бил водечки народ, водечка сила во тоа време Вавилон, но допрва ке станел. И Господ имал желба и намера на овој начин да ги привлече тие незнабожци кон себе, да ги направи свој народ, да ги соедини со својот народ Израел. Но царот Езекија ја пропуштил оваа златна прилика наместо вавилонците да станат едно со Израел, да се соединат, тие станале непријатели на Израел, освојувачи и поробувачи на Божиот народ. А зошто тоа се случило? Затоа што Езекија, наместо да им зборува за силата, мокта и славата на живиот Бог, единствениот вистински Бог, Творец. Тој на вавилонските пратеници им ги покажал сите своји ризници, сребро, злато, скапоцени масла, целиот склад со оружје. Вајд дори забележува, ова било толку неразумно, значи не би го направил ниту еден е, незнабожец политичар, државник да ги открива сите своји тајни, односно сите своји ресурси на пратеници на некоја друго царство, некоја друга држава. Елена Вајт ми кажува во пророци и цареви дека Езекија го направил сето тоа затоа што се возгордеал. Неговото срце било исполнето со гордост. Затоа не го прославил Господа, току сакал да се пофали себе си свој, и со своето богатство да ги импресионира вавилонските амбасадори. Во втората книга на Дневникот, или Летописи, 32 глава, како едно резиме за сето она што Езекија го направил, ни се кажува во 31 стих, Само кај пратениците на вавилонските цареви што беа испратени до него да прашаат за едно чудо што се случило на земјата, Господ го остави за да го испита и да открие се што му беше во срцето. Дете што ни кажува дневникот на ова место. Што во втора книга за царевите го немаме. Господ го оздравил Езекија со една цела. Тој знаел што Езекија ќе направи. Тој знаел дека Езекија ќе побара чудо. Тоа било веројатно еврејска пракса, традиција, обичај. Тој знаел дека во срцето на Езекија не е се на место, дека таму се крие и гордост, и желба за самовозвишување. И Господ сакал да му покаже, да го испита Езекија, да види што има во неговото срце. Често пати ова е единствениот начин да се запознаеме себе си. Единствен начин да разбереме што се има во нашето срце е да поминеме низ некакво искушение, некаков испит, некаква проба или тест. И неко поинеко не би, не би го разбрале тоа. Господа дојде да ни каже на човечки јазик во твоето срце има гордост или ова или она, ние би можеле искрено да речеме нема, не е точно како, не сум ја таков. Ние може и искрено така да мислиме, дека немаме таков проблем. И само некој испит или искушение од нашиот живот ќе ни покаже дека постои таков проблем. Интересно е што Исаија одново го посетил царот и го укорил со зборовите «Еве ке дојдат дни и се што е во твојот дом и што го собрале твоите предци до денес ки биде однесено во Вавилон, ништо нема да остане, затоа што ти сето тоа го реклами, изрекламира на вавилонските пратеници. Дори некои од твоите синови кои ќе произлезат од тебе што ќе ги родиш, ќе бидат одведени и ќе бидат слуги во дворецот на Вавилонскиот цар. Езекија му рече на Исаија, добро е словото Господово што ти го изрече и предложи само нека има мир и правда во моите дни. И на вистина, заради ова покаяние на Езекија, Господ не дозволил, додека е он жив, тие 15 години, да се случи оваа вавилонска инвазија, но таа се случила подоцна во времето на царот на Вуходоносор, кога синови и потомци на Езекија седеле на јудиниот престол. Можеме ли да одговориме на прашањето зошто Господ го проложил животот на овој цар? Зошто како да се предомислил? и му додал 15 години, откако прв пат рекол дека ќе умре. Мојот впечаток е од целта оваа повест, запишена во Библијата, дека Господ кој што однапред знае што има во срцето на царот и во срцето на секој еден од нас, сакал на овој начин да го испита својот слуга, и да му покаже каков проблем постои тогаш, кога нештата се случуваат според нашата волја, а не според Господовата. Затоа, денес, ако се соочиме со било каков проблем и искушение, дали е тоа смртоносна болест или било што друго, единствено што треба да правиме. Значи, не е да бидеме пасивни сега и да не опфате некој фатализам, па што, биде нека биде, што можеме ден да направиме. Не, Божјата реч не охрабрува ако треба и да бараме во молитва. Ако треба да, да бараме да се смени, дури да се смени и Божјата намера. Ние треба да бидеме активни. Но, секогаш, како и Господ во Гециманија, секогаш, во секоја молитва, во секоја активност, да велиме, но не мојата, туку твојата волја да биде. Имаше едно место во духот на прошто каде се вели дека Господ сака, понекогаш и ќе направи да вослиши некоја наша молитва, ќе направи нешто што не би го направил ако не сме го молеле. Значи, Господ не сака да бидеме пасивни. Да бидеме мртви и да се препуштиме на судбината, како што веруваат мнозина. Но, од друга страна, и било што што правиме, и што се обидуваме, и што сметаме дека треба да го направиме, да внимаваме и да се молиме да биде според неговата волја. Затоа што искуството на царот Езекија покажува дека кога нешто се случуваат според нашата волја, колку тоа да изгледа правилно и исправно во нашите очи, може да не одведе, ако не нас, или нашите потомци, или останатите околу нас, да не однесе во голема трагедија, во голема пропаст. Има многу прекрасни мисли во соодветната глава од книгата Пророци и цареви во врска со овој случај на царот Езекија, па сите што ја имате та веќе таа книга, ви препорачувам да ја прочитате. Ке има што да се нахраните од благослов од незините страници. Нека му е фала и слава на Господа.